La prononciation du breton, troisième partie. L'accent tonique, en tolmouise. Exemple. Kentel. Bar. Courage. Exception. Abrit. Omon. Benak. Beprit. Bisquas. Darmat. Diavis. Dija. Dilan. Dimurs. Diriau. Disul. Didan. Distu. Ebit. Michance. Ita. Etri. Evel. Evit. Er fin Fenons Vejal Hanternons Epken Kenvo Kerken Krechte Mahat Nibler Nintra Uspen Peadra Pebis Pegeit Pegen Peguls Peler Penons Peguir Perak Peta Pesat Raktal Trawar Wachos. Katekis Falak Abde Kornouk, Genin, Genit Genom Genar Ntron On prononce. Avat. Diabas. Dirac. Dirak.